serugo inarugo namwe baregwa sanga isanganiro usangire ikiyago ufise icyo twunganira twakure kuri mirongo ibiri na zine mirongo itandatu na zitandatu ubusa rimwe ndabaramukije bakunze ibisanganiro ndabona ikaze muri kino kiganiro uno munsi tukaganira ku bijyanye n'uruhara rw'ababyeyi mu kurinda abana babo kugira ntibihereze ibyo biyayuramutwe umubyeyi mbega yokora ryari ibijyanye no gukingira umwana wiwe ko yihereza ibiyayuramutwe n'ijya ari hoho harengerana ko umubyeyi akingira umwana wiwe ukwihereza ibiyayuramutwe ibi ni bimwe mu bibazo tujya guca hirya no hino muri kino kiganiro mwateguriwe nanjye vestine butoyi mu gutangura kino kiganiro reka ikibazo cya mbere mbanze kucyerekeza kwa Pierre Claver Njejimana umuhinga ngororanyifato mbega uno munsi eh, ibijyanye no kwihereza ibiyayuramutwe kugwaruka twavuga ko biri ku rugero uruwe mu burundi murakoze cyane eh, ibintu bijyanye no gufata ibiyayuramutwe muri kino gihugu cyacu bigeze eh, ku rwego ruri hejuru cyane Eh, ni uko atabiharuro nage nzanye ndabye abantu twakiriye umwaka uheze aho tumaze kwakira ubunyene ibyo maze kubona ni uko eh, muri kino gihugu cyacu baruka urafata ibiyayuramutwe kandi ku rwego ruri hejuru bikaba ari ibintu biteye ubwoba cyane kuko iyo mutwe biratuma baruka rugira ibibazo byinshi biratubaza kuyica hirya no hino mm. atayikozwe rero nubwo yuko kazoza k'igihugu karashobora gukononekara kubera ibyo mutwe mbega none eh, muvuze yuko ugwaruka ruri ku rugero rwo hejuru mu gufata ibiyayura mutwe mufatiye kuki bigaragarira hehe eh, bigaragarira ku byo tubona mu bisanzwe jewe ndamaze kwakira urwaruka ruza kutwitura hariya ruza rwara rwafashe ibyabira mutwe mhm. rugaca rwonga rukagwara na za ndwara zo mu mutwe mm. rero turaza kubibona ni ukuvuga ngo iyo urwaruka iyo umuntu yafashe ibiyabiramutwe byinshi umutwe birashyika ahantu udashobora kubyakira hanyuma agaca atangura kwerekana ibimenyetso bya wa muntu indwara y'umutwe yatanguye gufata mm. hanyuma ndamaze guca amashuri atari make eh, ndiko ndasigurira urwaruka ingaruka mbi zago nabonye urwaruka rutari ruke rwiyemera ruti rwaratangiye gufata ibyo bintu urumva byumvikana yuko ibyo bintu bibiriho eh, urabye ibyo duhura nabyo mu bitaro haba n'ibyo duhura n'u rwanda duhura nago iyo turi ko turaca amashuri mm. tukagenda turasigura ingaruka mbi z'ibyo bintu yego mufatiye ku matohoza mwagize na cyane cyane ko mukurikirana abafise indwara zo mu mutwe cyangwa amagara mu mutwe muyakurikirana hafi mwasanze ibiyayura mutwe urwaruka rwo mu burundi rukunda kwihereza ari nkibi yego ibiyayura mutwe urwaruka rwo mu burundi rukunda kwihereza hariho ubwa mbere ibiyayura mutwe byemewe n'amategeko aho kuvuga inzoga mm, inzoga ziri mu biyayuramutwe yego inzoga ni ikiyayuramutwe cyemewe n'amategeko yego ni ikiyayuramutwe cyemewe n'amategeko mm. kandi urwaruka ruragifata rwose mhm. hariho itabi na gitabi nabyo nyine riremewe n'amategeko kandi urwaruka rurarifata rwose mm. hariho n'ibindi bitemewe n'amategeko ngo bakuvuga urumogi hari eh, ibyo bita eh, amabusite ni imisazi ni imicafu iva muri za kokayine mm. iva muri afurika y'epfo mm. hariho za eroyine n'ibindi biramutwe nyine novuga bikozwe nk'imiti hariho imiti mu isanzu y'ikiberamutwe mu nayo nyine yemewe n'amategeko iyo rero urwaruka yifashe uko rwishakiye atamuhinga w'umuganga yabasiguriye mm. nabyo bibasha kugira ingaruka mbi nk'akararo usanga nk'abajene abantu bakiri bato usanga bari kubara izo nzoga yavuze hariho inzoga yatavuze yitwa kiki kiki iragisibije muri iki gihugu hmm. kiki ni inzoga ikaze kandi barayinywa cyane bagaca bamererwa nabi bagaca banywa urumogi hmm. urumogi hariho urumogi rw'umudutu hmm. ni ukuvuga yuko udutu baragura mm. nitwo tuzimbutse nitwo bakunda kwihereza abo bantu abo bana bakiri bato rero mm, barafise ukuntu baronse nk'udufaranga dukeya baca baza kutugura mm. yavuze ibya kokayine kokayine irazimbye ntayo boshobora kuko iri ku rwego rwo hejuru ibi bya buze koro bajya abana bo mu ibarabara uzorabe neza ugiye mu ibarabara usanga hari umwana afise nk'agacupa mu ntoki mm-hmm. ugasanga ariko aragashyira mu zuba mm. agakwega hajya rero n'ikibazo abana ni ubu ni ukuraba nyine twoza turabegera tubaza turababarira ati yamara ibintu ni bibi umuntu akegera akaza nk'ababyeyi tukaza tubaha mm. impanuro kugira ngo ntibaze barabijya e-, birabinywa cyane ego mm. inarugo imeranse ikibazo ni cya kindi mu kibano guho ibi byo gufata ibiyayuramutwe kugwaruka urabibona mu kibano ibyo bintu usagasesekwa rumuri nk'uko yabivuze mugenzanje mm. ni ibintu byibonekeza ni ibintu tubona aho duca usanga bafite utugwi usanga bafite ahantu bahurira nk'ahantu nko munsi y'igiti cyangwa munsi y'ibutike ahantu hameze nk'ahinyegeje mm. cyangwa inyuma y'urupangu rw'abantu hadakunda guca abantu cyane eh, niho usanga abo bana kenshi begeranira kandi usanga bafite n'amasaha bahuriraho ugasanga nyine iyo uyu mugwi urabizi na nyemwo ya mm. igeze baragenda bakaraba ati we hari icyo waronse kuko baranasangira mm. eh, wabuze ntureka kugenda uragenda bakaguha eh, uzobibonera rero ku mwana wiwawe ubonye aje mm-hmm. ugasanga umengana umuntu eh, sihari mu byo mu rugo si umuntu nyine uganiriza ukabaza nk'ikintu kizima ngo hagire icyo akivuze ko canke ukaraba ibyo mu ishuri ugasanga byatanguye kuyangara hmm. ugasanga ni ibintu nyine biboneka cyane mu miryango aho tuba eh, mu kibano turabibona yego ah, gakaneza ugerageje kwibaza ni kubera iki ugugwaruka izisari uko urafata ibiyayura mutwe urumva ikituma bariko barabifata eh, igituma eh, si kimwe ni impamvu nyinshi zitandukanye hmm. hariho ababifata rero kubera ibibazo bagiye baragira bakiri batoyi bivuye mu miryango hariho ababifata kubera imigwi yabo bagendana hariho n'ababifata kubera yuko batazi ko ari bibi bakabona umengana ibintu biryoshye kugira baryoherwe banezerwe bahimbagwe bari mu bandi bakaca bajamwo bakabifata ariko rero uko bose eh, iyo bamaze no kubimenya ko ari bibi hariho n'abakubwira ati nshaka kubiheba ariko bikanka mm. yego yego ndi kumana namwe ingaruka iwanyu ikibazo ni kindi nyine kubera iki ugwaruka ubu ruriko rurihereza ibiyayuramutwe byaba ni iki aho nibaza yuko igituma agwaruka guhereza mutwe kenshi ubu ni uko usanga bamusanga batamenya nk'uko ayivuze bamwe n'imvo nyinshi nk'abana tubona kenshi mm. nk'aba bana bo mu ibarabara usanga babafise igituma bafise mu mutwe bagomba gutorera inyishu ibibazo byabo byo kugira barabe yuko boramuka mm. eh, bari mu ibarabara usanga avuga ati bo none kugira ndinde kuguma muri iri acafata aca ikiyarura mutwe mhm. kugira ngo agire ingufu zo kugira zo kurinda hama hariho abandi babigira ku gakuku nk'uko yabivuze bagira ku gakuku ugasanga ujya yabinyoye uwundi ngo ntangereka ndabinywe mm. nk'uko yavuze barakoranira hamwe ni ukugira ngo barabe ingene bobinywa hama bakagira icyo bashyitseko nkuko nko gukora akazi cyane bagire nte je baza yuko aho kugira ngo tubishyire mu ntumbero nziza abana benshi babinywa kugira ngo barabe ko bova mu bibazo barimo yego Jacques Laverne Njijimana umuhinga ngororanyifato unakurikirana ibijyanye n'amagara yo mu mutwe uno munsi byaba bivuye ku matohoza mwagize canke eh, ugasanga hari urwaruka rwinshi rwarihebuye ugasanga ntibuzingene ingene rubyuka ntibuzingene ruramuka ugasanga biroroshye guca gutangura gufata ibiyabira mu tucyo n'icya mbere none gakravera ko muvuze ati igihe cy'intambara Burundi bwaciyemo ariko haraciye imyaka itari mikirenga mu mamirongo igihe Burundi buri mu mahoro muri agugwaruka gwapfutse amahoro ntirunyubiyabira mutwe nibyo ngomba gushyika ko mu mhm. bisanzwe niko ndaraba nka abantu bake muri ibyo bibazo by'ibihe by'intambara mm. nabo nyine twarabonyemo abantu benshi bafashe ibyayiramutwe mm. ugiye kubaza ingene babitanguye akavuga ati jewe nataye gufata ibyayiramutwe kera nkiri umwana kubera nari mbayeho ubuzima bubi eh, ntazi ingene ntazi ko buca nkiriho ugasanga arataye gufata ibyo bintu hariho cyane cyane akagwi k'abantu abagenza witwa ngo urunganwe agakuku k'abantu k'urunganwe Eh, bakunda tugiye twasohotse tugiye kwiryohera kubera eh, kumbe imuhira eh, atavuga gukurikiranwa bihari mm. ugasanga aragiye afatanye n'umugwi w'abantu burunganwe ugasanga bafise iyo ngeso batawe gufata ibyo biyahero mutwe bagaca bagerageza kumukwega ugasanga umwana aragiye mm-hmm. ugasanga nk'ababyeyi baba bari baratukana bari barakubitana imwanya wose umwana agashya avuga ati none ko atamunezero ndonga muhira reka njye kurondera umunezero hanze agahura n'ubwo rwaruka rwo mu ibarabara hanyuma bamwigisha kugira iki gutanga urufata ibyo biyayuramutwe nk'ubu eh, mm. bwose ubona buri ngaha mu ibarabara buto buto kenshi na kenshi uzasanga buri kuburi ku ma eee urakoze uruhara rw'ababyeyi ni ntangere kuko ababyeyi bategerezwa kwiyegereza abana babo mm. bakaguma babiyegereza bakabaganiriza mm. bakababarira ingaruka mbi z'ibyo bintu by'urumogi bajyamwo mhm. ku buryo no kwamizako mm. kuko uvuze rimwe ugaca umureka n'ubundi asubirayo mm-hmm. ukaguma ko kugira ngo urabe yuko umwana wawe atoja umwana urashobora kumuhanura akanka erega umwana hari igihe usanga yakwankiye niba igihe kwa kundi bavuga bati eh, agakuku urunganwe ibyo biratuma ahagendera ugasanga nibo batuma aguma ajyayo mm-hmm. nawe rero uri umubyeyi urafasha ukaguma ugirane uhanura mm-hmm. ugumiza kugahanura ukamara ingaruka mbi zabyo nk'uko nabivuze ukaraba yuko yogaruka hari igihe aheba nyine rwose agaheba hama mu nyuma akaba umwana mwiza mm. asubira ku ishuri mm. akajya ku ishuri mu rwanda no kuvuga yuko n'abanyeshuri hajya muri rekereyasiyo gukingira ko umwana wiwe yoja kunywa ibiyayuramutwe yego murakoze cyane uruhara rw'umubyeyi nibaza ko ruzi imbere ya byose mhm. uruhara rw'umubyeyi kuva akimubyara byiza ni uko umwana akura ariko aramwigisha mm. ibintu byiza ibyo twita mu kinofunofu ngo amavareri cyangwa ibintu byiza ku buzima bwiwe eh, ku magara yiwe mm. ku myaka mitoyi aba afise ugenda uramwigisha ugenda uramuganiriza kandi kumwigisha no kumuganiriza ni bya bindi bisaba kumuba hafi bisaba kumugira umugenzi bisaba kumenya utwiwe kuko umwana abana basiga baca ubwenge hakiri kare ibyo bintu babimenya bakiri batoye cyane rwose rero ni ukuvuga yuko eh, utabaye hafi hakiri kare akiri mutoya ugiye rero kubitangura yaramaze kubinywa mm. bica bikugora kubera hari ibindi mm. bintu byamaze kwiyubaka muri we kandi hari impamvu nyinshi zatumye abijamo utamenye rero icyatumye yaragiyeyo bica bikugora byiza rero biba eh, byiza mu gukinga hajya hakiri kare umwana akiri karakura hajya ubona atanguye gutora ibipapuro abizingazinga eh, jenda ndafise umubanyi eh, umwana wiwe kandi yarakiri muto cyane mm. atarakwiza n'imyaka cumi mm-hmm. atangura kuza arazingazinga ibipapuro agenda abinywa ngo arekanywe itabi atangura mm, ati wowe ivyo bintu ubizi gute nkaho rero bwa mbere yaravuze mm. aramubwira ngo ngo arabihevye mugabo irya kabiri aramubwira ngo ndabihevye mugabo rero mu nyuma yagiye kubitangura ro kubimunyegeza akaca aragenda aragura n'ikibiriti agishira ahantu mu mufuko atangoza aranywa ibipapuro yinyegeza muto wiwe abona kubibwira mama wiwe atereka bya bindi wamubuza yabisubiriye ikeye yibonye eh, bari bambwiye ko ariko babigenza ati twe duhora tunywa itabi muhira ati murinywa gute ati ntibigoye mm. ufata ibipapuro ukabizingazinga hanyuma ugacuta udomeka ukanywa kandi yari yabitanguye ni ukuvuga nk'uyo rero amaze gukura akamenya ibindi bikurikira ntiwoba ukimufata mm. ni byiza rero yuko umuntu abiraba hakiri kare hama akabimenya hama akamenya umwana wiwe ibyo arimo byose imihanso ni kubera iki mu buntu umwana gifite ababyeyi bose babiri bishika kwaja mu kunywa ivyo biyayora mutwe kandi wumva izo mpanuro zose zihari canke no muvyeyi biba vyananiye Ega hari igihe izo mpanuro zitaba zihari hari n'igihe izo mpanuro uzironkera umwanya wo kuzikora ubona ni ubuzima bw'ubu bwaragoye hmm. ababyeyi bazinduka bagenda baca kurondera nta ibyo bavuga cyangwa ibyo bakora ntabyemera mm. ubundi kugira umwana kumvire ni uko aba akwemera rero atakikwemera aca yemera abandi nabura abo yemera mm. yego nuko Jacques Clavangeje Imana uruhara rw'umuvyeyi n'uruhe kugira ngo akingire umwana wiwe kwaja kunywa ibiyayura mutwe Ego uruhara rw'umuvyeyi ni nkuko ariko arabivuga mm. bagenzi banje ngaha ni uruhara rukomeye cyane eh, nashaka kumenyesha ariko baratwumviza ko hariho ibyigwa by'abahinga byakozwe byerekana eh, yuko umwana arashobora kuvuka aborewe arashobora kuvuka yaranyoye ibyayura mutwe bivuye ku mubyeyi yamwibarutse mm. ni ukuvuga ngo uwo mwana yagize nubwo yahuye n'ikiyaburira mutwe akiri mu mbanya mama wiwe arashobora kuvuka ku magara yawe no ku buzima buzokurikira mm. rero navuga ni umubyeyi yateza kuba iyi nimero ya mbere kugira ngo akingire umwana we guhura n'ikibazo ubwa mbere mu kumusigura akiri muto yuko ibiyayi mutwe ari ibintu bibi yuko umwana yogerageza akirinda ubwa mbere gufata icyo kintu ko gifite ingaruka mbi ku buzima bwiwe abana kenshi na kenshi bakiri bato indwara ku bitigu indwara z'umutima indwara nyinshi cyane zivuye ku biyayuramutwe ni ukuvuga ngo ibihimba by'umubiri amahaha arahahonera arahahonera ni ukuvuga ngo ntuzeye ibiyayuramutwe birafite ntuzeye ingaruka ku muntu uze ku ivuduka ry'umurindi w'amaraso mm. birafise ingaruka mbi ku mahaha ku muntu yanahema birafise ingaruka mbi ku byiyumviro birafise ingaruka mbi mu byigwa kuko hari ibyigwa byerekanye yuko iyo umwana yafashe ibyayuramutwe kenshi ku rwego hejuru ubwenge bwiwe ntibusubira kuba butera imbere nk'uko bwari buteye imbere ntasubira gufata ku mutwe mm. kuko kapasite eh, do retansi ni ukuvuga ko ubushobozi bwo gufata ku mutwe bwiwe butera bugabanuka bugabanuka n'ishuri rimwe agaca ariheba ngira ngo muramaze kubibona abana baza barabaye ntuzeye eh, ako bidepanda ibyo kwiga baca nta kintu na kimwe gisubira kumuryohera gisaba eforo gisaba ingufu mm. oya ikintu we arondera mu buzima ni icyo kintu gusa nta wundi munezero si asubira kuronga kiretse umunezero wo kuba abaza byatewe n'iyayurumutwe banyoye yego yego benshi urumva iyo turiko turagira oh, iyo turiko turagira isuzuma kugira tumenye iyo ngwara iyo yajiva kuko kugira uvura umuntu ingwara yo mu mutwe uteza kumenya mbega iyo ndwara yatewe n'iki mm. kenshi na kenshi aho usanga umwana yatanga gufata bijya bintu by'amabiyamutwe nyine urumogi cyane cyane eh, itabi ryinshi ryinshi inzoga nyinshi nyinshi urumva byumvikana mm. yuko benshi na benshi tugiye kubaza cyane cyane mu guharuka dusanga kenshi na kenshi iyo ndwara yaturutse ku mutwe yanyoye akabirya ku rwego rwo hejuru hano bikajya bimucanganya ubwenge agatangira kwerekana ibimenyetso by'indwara yo mu mutwe byumvikana yuko abari batwumviza bumve yuko ibiyayiramutwe birashobora gutuma umuntu agwara ibisazi byeruye by'abandi basazi bose mubona mu ibarabara Reka tubibutse ko tukiri mu kiganiro cy'isanganiro ry'imiryango turi ko turabira hamwe uruhara rw'umubyeyi mu gukinga k'umwana wiwe yoshobora kujya kwiyereza ibiyayura mutwe turacari kumwe n'abatumire batatu hari ikome ndikumana Serugo turi kumwe kandi na Emerance Kaneza na Rugo hamwe n'umuhinga ngorora nyifato Pierre Claver Njejimana mbega none ga Emerance ni ryari umubyeyi twavuga yuko uh, akingira umwana wiwe kwihereza ibiyayora mutwe ryari yo mukingira eh, ni cya kibazo twari duhejeje mm. kuvuga ni kuva ataravuka kuva akimusaba kuva akimenya ko afite umwana wiwe mu nda mhm. gushika amurere gushika abone ko ageze mu bigero mm. nta gihe gihari cyo gutangura no guheza kuko eh, ku babyeyi babo mm-hmm. ego umuntu yokoresha ubuhinga ubuhe none kugira ngo akingire abo bana biwe ko bajya kunywa mutwe eh, ni icyo cya mbere ni ukwirinda ibyo biyayuramutwe na wewe ukabyirinda umufise mu nzu uri mu mama cyangwa mm. uri hafi yiwe ukamwibutsa hanyuma yakura ukamwigisha kuva akiri muto ukabimurinda kubibona hanyuma yagera mu myaka yo kubibona mm. komeka ubwawe wowe nk'umupapa ariko urumva wowe ntiwibungenga ngo bihere umwana akiri mu mbanyi urumva n'ibyo bakenyezi nawe nka serugo ryari umubyeyi utangura gukingira umwana wiwe ku nywi mutwe yego njye ntibaza yuko nk'uko jeje imana yabivuze hajya umubyeyi yibungenga mm. niwe atangura gukingira umwana mm-hmm. kuko atamukingiye ubwa mbere urumva ko avuka aborewe yanyoye ibiyayuramutwe n'ibyo biyayuramutwe aba yayihawe na nyina wiwe yabihawe na nyina wiwe kuko niwe aba yamwibungeye amahera nawe yavuye yo kubigura amahera urumva hari igihe usanga eee eh, muraraba neza mm. kuko urabona iyo umubyeyi yibungenze mm-hmm. hari igihe naho tuvuga ngo mm. ngo ngo ni ukubyirinda hari igihe ashaka yuko anywa agacupa mm. akatwariritsa niko mu kirundi bavuga gutwariritsa nibaza yuko nahone mugapana kunywa twinshi mm. no kunywa dukeya kugira ngo agerere uwo mwana ntagume ntaje kuboregwa akiri mu nda byakarabanjeje mm, eh. imana umuntu yovuga yuko yanyoye ibiyayura mutwe ryari yanyoye inzoga imisanzu icyayiramutwe nicyo kintu cyose dabo iyo gise mu mutwe kiguhindura kikaguhindura imero ugasanga nk'umuntu yari ategereje cyane atagwe gukubita na gushwana ariko ko mavuze ati nk'akayeri kamwe nk'agacupa kamwe ati umuntu ntiyorenza aho nawe byayiramutwe yego n'intuze n'ishyirahamwe mpuzamakungu hari uturahuri tugejwe izo nzoga udashobora kurenza kuba zisa santiritiro mirongo irindwi na zibiri si ngombwa ngo uzimare oya oh, si ngombwa ngo uzimare ugomba eh. kwikingira ni uguhebukanywa duke duke komedi eh, kumara none uti hariho ukuraba uko umuntu yogerageza akanywa duke nk'utwaririje ibindi mubyeyi ukora nk'umushinga ntahese rugo kugira akingire umwana wiwe kunywa ibiyayura mutwe ni nk'ibihe ivyo ni mu gihe akiri mu nda kunywa dukeya mm. mugabo umwana yavutse urumva aba afise ka kantu k'agacupa yahawe na nyina mu nda mm. naho urumva no guca uduregera uwo mwana mm. ukaguma umuha impanuro umwereka ingaruka mbi z'ibyo biyayuramutwe ingene bizogenda ugasanga ukamwereka neza yuko agumye anywa azosara azogwara azogirane ingene yogaruka narijya ubu yuko ubu yuko yatanguye kubinywa ni ntasubirwamo kuguma umwiyegereza mm. eh. emera asika neza umuntu umwana yamaze kunyubira rero umutwe umubyeyi ashobora kumugarukana ku murongo ego ariko si kenshi biba byoroshe mm. kubera yuko umwana yamaze kubitangura akajya muri ibyo biyabiramutwe mutwe mhm. iyo rero ubonye ko byanse iyo ugerageje ugahanura iyo ugerageje ukamubaza igituma bijamwo akakubwira akugurukiye agashobora kubikubwira muri icyo gihe rero uca ubimufasha kugira ubimufashe rero uramutahura nk'umubyeyi hmm. kuko ababyeyi benshi dutwarwa n'ishavu ugaca usanga ugiye gushavura ugiye kumuhana ibintu byinshi iyo ugaragaje rero ukamubwira hari igihe bikunda si iminsi yose hmm. ariko iyo byanse naho uritura abandi bafite ubwo bumenyi e, udafise yego Pierre clavangeje imana uri umuhinga ngororanyifatana akurikiranira hafi ibijyanye n'amagara mu mutwe umubyeyi yafise umwana yamaze kujya kunywa ibinyayura mutwe yomukura muri iyo ngeso gute yego ego eh, umubyeyi amaze kubona umwana wiwe yarafashe ibyo yarafashe ibyagera mutwe ni ubwonko buza bwarahakiriye mutwe nk'ubuzima nk'ubuzima bwo kubaho rero ni ukuvuga ngo uyu muntu aragwaye amaze kuba arwaye ni ukumujyana kwa muganga ku bantu bamutahura kugira ngo bakorane nawe bumve yuko ashobora kugira gushaka wenyine n'abantu biba cyane n'abantu bafite ingeso imbi zitandukanye kubera iki baba barwaye ntibakiri ba bana ba kera bari ubundi mm. muntu uwundi muntu wundi atari wa muntu wa kera mm. eh, abagerageza rero kugira ngo akubeshye kugira ngo ashobore kuronka ka kantu eh, gatuma agira wa munezero ndenza rugero yagira agitangwa kwinjira eh, guhura n'icyarimute ubwa mbere ko bagihura ubwa mbere cyaramuzaniye umunezero mm. atazopfa se kuronka azoguma wurondera gushika aho ntazi mm. rero ni ukuvuga ngo uwo muntu mujyana ku bahinga bakigira hamwe icyo bita navuga kwiha ihangiro bazoshikana ko mm. n'umuntu mm. hanyuma bibaye ngombwa eh, bakamushyira ahantu navuga azomara igihe atahura n'icyo kigero mutwe komedi eh? ku mwana eh. uri umubyeyi serugo n'irihe jambo wubwira abandi babyeyi kumbura bafite abana bari mu ngeso zo kunywa ibiyayura mutwe abantu bose bariko baradukurikira ikintu ntobara ni uko ari ababyeyi cyane cyane yuko baguma biyegereza abana babo babonye bagiye kubinywa ibiyaruraramutwe bakabakurikirana bakabahanura bakabereka yuko ingaruka mbi zijyanye n'ibyo bintu by'ibiyaruraramutwe bagiye kunywa nibaza ko mu kubakurikirana naho ni ukubiyegereza ukabagira umugenzi nk'uko umuhinga yabigize mm. yabivuze kugira ngo ntaca gutinya kuko ugiye kumuhana nawe acaba nk'umuntu agutinye agaca yongera agasubira muri bya bindi nyine mm. kugira ngo ayongere abisubiremo mm. ni ukuvuga rero yuko yuko umugira umugenzi hamukaga umuhanura ku mwanya ku mwanya wongera umuha intumbero nziza ukamwereka n'udukorwa yokora kuko hariho ababyeyi baca barekerana bakareka ngo uwo mwana nta kintu bamuha gukora bivuye kumuha igikorwa mm. kugira ngo umukurikirane kuri twa dukorwa ariko arakora mm. ni ibyo ntuhanura ababyeyi bariko baradukurikirana murakoze imihansi kaneza uri inara rw'umubyeyi nawe ni igiki wobwira abandi babyeyi bariko batwumviriza kumbure hariho abafise abana banywa ibiyayura mutwara n'abatabafise mugafise abana ego murakoze cyane icyo nabwira ababyeyi bafise abana bariko baranywa mutwe icya eh, mbere no kubaremesha nkabatera intege nkababwira yuko eh, bitama vyoroshe kurera n'ishure kurera n'ishuri atahantu na hamwe umubyeyi agigira mm. eh, kandi nta mubyeyi n'umwe atifuza ko umwana wiwe yogira indero nziza canke ngo aje ku murongo mm. nk'uw'abandi bana bari ku murongo rero iyo ko byamaze gushika byamaze kuba umubyeyi ntiyo kwihebura kuko hari ababyeyi baca bihebura yo kwizera yuko bizoshoboka ko bihera kandi mugabo kandi akabishiramwo uruhara rudasanzwe mu kumuba hafi nk'uko mugenzanje yabivuze mm. mu kumuhanura eh, mu kuba hafi mu bintu byose byose akeneye hama ikindi naco mwe n'abo bana kenshi eh, yumva umenga ntakunzwe mm. kubera aba abizi yuko ivyo ariko arakora bidahuye n'imico n'imigenzo n'amategeko y'umuryango rero umubyeyi icyo yokora ntazoca heba ntazoca ngo wewe warananiye naraguhevye namushire mu bandi amuhe eh, ibyaha abandi amuhe uburenganzira nk'ubwaho abandi nubwo yoba adafise ingeso nkizaba abandi afise mu nzu n'abana bataraja mu biyayura umutwe nabo umuvyeyi yobarinda gute abo nabo bataraja mu biyayura mutwe umubyeyi cane cane gwiza akanya akanya umarana n'umwana wawe umenye icyo umwana wawe yiyumvira eh, umenye icyo yifuza umenye icyo arimwo umenya bagenzi biwe niyo nzira niyo nzira nibaza yuko ishobora kudufasha eh, gukinga kuko eh, uri kuramenya ibyo arimwo eh, nawe araza akakubaza ati burya nahuye n'umugenzi yanyeretse aka mm. mbega akaba kameze gute kuko nawe arabona ko uri hafi yiwe mm. akagutura ibibazo byiwe ni gutyo rero uzoheza ukamwigisha ukamubwira ati kijya ni kibi kubera imvo iyi nini hama aheze abyemere kuri uyu nawe yamaze gufatwa ababyeyi benshi barihuta naho yoba bagiye ku muhinga eh, ntidebaze ujya muhinga arabizi eh, bajyanye umwana kumuvuza bashaka agende bamwandikira umuti mm. hama eh, bice bihera nabyo ni ibintu biba byarapfuye nko mu myaka nk'itanu mm. cyangwa itandatu cyangwa indwi mm. none gute byoca bikira ku munsi umwe ikiyayura mutwe eh, ari ikintu kibi cyane ku kugwaruka no kuri bo nyene mbere hanyuma nkabahanura yuko eh, nk'uko bagenzange babivuze bakiri bato abana baba hafi bakamenya ingene birigwa bakamenya ibyo bakunda n'ibyo banka hanyuma bakanabasigura yuko ibyo biramutwe ari ibintu bibaho eh, bishobora konona ubuzima bwabo eh, bakiri bato hanyuma bigatuma akazuba kabo kaba gapfa kamererwa nabi atakazuba bazogira hanyuma ababyeyi batuza kuba hafi novuga bagafata akanya gakwiye kuganira n'abana babo abaza baramaze kurwara nabo bakamenya yuko ni indwara yafasha abana babo igoye kuvura mugabe ivugwa kuko gufashe umwanya ukamujyana ku bahinga babinonosoye ntiruze rugerageze gukorako kuko eh, mu gifaransa bavuga ngo toucher gare utanguye utanguye eh, no kuvuga yuko kazoza guca ugomba kubandanya yego mm. ningaha rero ikiganiro isanganiro ry'imiryango giciye kigarukira twari ko tuganira ku ruhara rw’ababyeyi mu gukingira abana babo kugira nibaje kunywa ibiyayura mutwe reka shimire abatumire twari kumwe ku mana seru rw’umubyeyi wakoze kwitaba ikiganiro eh kumurakoze cyane murakoze cyane kudutumira kandi nejo ni mwa ubona mufise akanya ko dutumira muradutumira tuzobitaba murakoze murakoze namwe emerance kaneza umubyeyi na rugo wakoze kwitaba ikiganiro murakoze cyane namwe kudutumira muri kino kiganiro cy'ingirakamaro cyane n'ejo n'ejo bundi eh, tuzasura tubitabe murakoze ubundi nkenguke n'ibyo yakaravanjije imana umuhinga ngororanyifato anakurikiranira hafi ibijyanye n'amagara mu mutwe wakoze ku muco wagiye uratanga muri kino kiganiro murakoze cyane mwakoze kudutumira eh, nakengurukiye bari baradukurikirana eh, ndakenguriye n'urwaruka ariko uradukurikirana hanyuma ndakenguriye n'abantu twari dusanga ikiganiro ngibaza ni ibyo twavuze birashobora gufasha abatari bake bigatuma mbere bahinduka Eh, kugira ngo amagara yabo abandanye atera imbere ni’wundi munsi nimwankenera nzoka nongere ntanga umuco kuko ibi ni byigwa byo guhozako murakoze mu buhinga bw'ibyuma hari ya Robert Handuwayo hamwe na Innocent bibona imana Vestine butoye nako ndabashikiriza kino kiganiro